чухне ослы шухыш пама булдараган шишмак башилее, пушенче сыран картусне хыяккынрахлартре, варман тешетнике патнере хюпензе шаплапы жылдатре. Аптрасах үкмелле, піренесене хурындашызем патне пужатсах варман депшке. Херле пыльчыга теме булай сымахран, а только шымыржыри пулдыре патне мар, шавна хан білетеп. Сымаху тере сегілме бұлдарать. Ужыланбек пульче елдақ салхуланса шитне тежетник. Да, тері бара, страшник те тембек қала сене сымахне сазардық аса болса. бұлса. Хұрында узем, табан ұзем ыштарах бұрынашы санын, есі чында бізем батне пушатсақ варма бұлдарны. Мана есір вармана кайнақ дедір бұлсан, шаплайын де, хурындаш сен батне де пушатсақ варма бұлдараттым бұл бұғыдыр пулсан, сире унда шитсе пахмада сунадып, қыбартлан калари имет. Шивы хурындашымзе манын ұлғашын улхашынчық бұрынашы. Шыллым хамыр ялдахав, эптюш ятлы. Урам урлари иккіміш бүрд. Старысы білет вылышта бұрынныне. Урық мантыван земде, хурындашсем земде шук. Шаплайы, старысты? Кенеге шинчебек, энендержі элюкка. Улғашне шитсе дайман хәнде, онда кайса пықмашкын кирле демар, тері варманте жетнеге, чалышрисем патне шитсе пықма булать. Візем чалышра пурунаган эптюш патне де шитсе пықрыш. Ялансывы жүреген эптюш чирехы біре, бұл хойын келінжен де тұхмары. Шырагансем унда тацахуны хуны бұтшангыда тупаймарыш. Шапла візен пуш алыбақ таврынмала бүлчі. Ну, элле тада ыш тада бұліншіра запаха страшны хутнекене кенебек пулса ытры имет. Энерхи шиле паян хывалама кирлех мар. Ай, ослыда каларын ясыва шыпыл хебірдері имет. Ну, халінде шакна калам. Эсиртені ятлы шинзене, хамыр падачынме, аванах тамарда, иметь юрама тырышат тейеш, пысык начальник сенбе куша кушын пурынат тейеш, темде калеш. Шин сымахне илгесім шуктаға шабах сенес әмедем пур. Үр па жүрекен ослыда чипер шынна пірер тулды черке сенне болатым. Үдақ хавар маска мастер болсан, мошарым пори патты бішерме әлгірні болечі, савза чинедеп башы пылхара десем, кірзе хавас күрземір, утламышри имет шүртне. Пыттыне она пире шишмак тулдиях пӹчірзе пачыха, шытса да андарас щуук. Срашник еренсе бұқса илчі, қайқышыншен жыраланаган мұндыркана. Ирехне десен, міншен, черкешер суйламада булать, да. Страшник каллех темін асаилнепек пульчче те какыртлы картусне. лартре. Сана байлы деші, паттырда паттыр деші, чынахи? Мен каласы пур, башы пылхаради, мужик ехінде. Хамыр бірлі кынашке пирен байсем, асама илдернерендесен үрі камалара күра, сиреммен де бұлін, шеклесе күдарцан жеш, пожалуйста, бе страшник шевір янахне кашыртре шыл каласы илче. Візем шыпах имет пури шитсе, пыратчеш. Акшак амавузын чаплы картузымана пит келешреха, Имет шавындах аякинче пыракан, шишмак вашилейін сыран картусне шалса илчі. Кытарда ме пенсире перпечек мыскара, пожалуйста, кытарт, хебердері страшник. Имет мэнде мехел дересі шишмак вашилей хойде еккине ярзапықмадытынчы. Ша картуза де иметь имет пура бірнаш тарзалартны картуза хурада дені бектир бейлін бір тарзы ғучы. Хой пішкінжі, шонырлада паттыр аллыземпе чі аялды перенерен тұтса, пәдім пурине хускатры. Шавсыран картуза, урибе тапса, піренебе юба шине хестерчі, ундан немінде пулман бек шеклензедачы. Ха, теленчі страшник, курманчышке кун беккіне, бай десенде бай, мужик деть. Аялды пірене, шемзе бүшерік шінче, қанса бұрттыр қадерім, күлчі имет, аллысене пір-бірін бешіл каласа. Лешін картус көшілі ленчірі хутланса шемірілчі. Тулаламай, йылдырыққа, бе сарлага умежеш көрінзадырад. Касыруге де бұлін, елбешкелензе шабату дебек сарылны. Шабах вайжидерчішке чынах, чарынай мазыр тілінші страшник имет пултарать сымахушле элюкада. Таврари пірден пір патыр десе, ағалден сымақ шүретмешке ұн біргі. Ану шишмак, башиле енне шаврынча страшник, турсаклар ханде картусна вайжидерене? Василей немінде марбек пурабатне бірсадычы, юратны картусне шавандан турсаклараси терте эш буласын туын мареона. Картусне кыжыленчен хырахала вешшн азырханса шеш турца бұхры. Турца кылараймары, пурбірех намаза юлас шукпек, иге аллы беде туртмады дэнче, саран ябала каплах шурылас шуккине плет хавăл, картусы тухмаре, Ши Шивахра пәрмелі рычак бұрчы, башилей она шеклесе пурайне чикре, пәдім байы беммекірленсе, хирілдерме тытынчы. Пури ним чухреде хускалмаре. Йрессе щитне ващилей хăйне пулышма варман тешек дикнеченче, вӹсене икішне пулышма вайбети страшник те элюка да тыденче, таваттын пәдім вайне хурса рычак пахирчеш. Рычаке шурмаран шатырт хучылса кайрре, пурине шаплах хускатай мареш. Кайран, кайран, аллыбе сульчы иметь, кайран хамах кыларса барып. Тәрес тере ұшша страшникте халліге бір тұрға жавындақ. Візем пурде палдаралла кечеш. Шизе тұрас жүк башы пылғаради, шимелли пирен келде бұлад, авдан пішірмек каласа хыбардым, сестерзе хуже элюкка. Күндайы бір барақчен тымы бір. Пюртре пачы бұлад бұл, палдарда хаван ұжы. Имет пюртрен седел бұған илсе тухре, чей күркебе эрек тұлдарчы. Ваша пылғаради, кил хуши страшнике күшран бұқса. Пирин утламыша эс чипере хилне, каялла да чибер таврынмалла булдыр. Тав сана ваша пылхаради. Табеш, килдемір жав лаша кутнеш бетсе. Шак тымсик хедертнебе мари, варманне шуғышладып та, касман да бұлхаунда. Акенде, аптыраза юкре башилей. Варманне касну унта касны, хам юри кайса куртым, тилян кибек шылза тухны, тере варман тешетнеге сывлышне тарыннын шабырса, сана ебе шабындах бірза систердім. Епле курман бара, унбек пулсан? Килде хам сынаш, ева пылхаради, апьешшік хыспадин, манахал бұрындан кыларса яраденде. Шавгирлі сана, тере страшник, тулды пушатса. Үлімрен, күшлі рақ бұлан, Телян кебе шылзағайны деден, камикене пілместінде, южі суғанне тыварба пүшсәш иметігденже был. Пурде кыш сыпырыш. Вашилее гына маре. тухмаре. Сыбаскымыле унында бұрчы, шавна азырханы имет каласа хучы бара. Ес ахалде мандырға, эрех сана ұзы күрес шук, пидех эше сүгілзен, ак еп эшне ман хырыма шула, тере. Сысна хырымне ыраш пасметчеде, килнешинзем часах тухса кайрыш. Пір ваширей гына темін тыдын сатычы. Каяхынде есте, тере имет, Санба тыдышмалы мар баян. Теприхінже аса илгересе ан тупада. Ирсір эшу, анхурлан анғурлан, ухмаға урик анышпамасть. Шиллене де кенес мана. Санаи? Кирик чухреде шук тупада, Ес шавынбек тываса энерех пелсетадым, мені хувалли шываша деге чавмалла булсан, пәлне бул, тыгакне хам юлеп, халлихе чиберех кайынде. Ха-ха-ха, камаллан кульче иметь. Сивбен бахкаласа илче шишмак, анчах вайдыр давайдырвал имеде. Шаплах хаяр каланышын тембек тавырасшында шөлі шемірілні. Есмана мана картуза барза ярха, Чару жук, картузу ұштайық кене біледен, илсегай тархасшын, тері имет урамалла тұхнымай. Сыран таврашы пұрбірех, мұқ вірінне юрас жук, шурда шырдет. Эсі она хывақ кылар запарға, тебір худ елінжі вашилей. Юре, тері имет, хақлығына земкай кайшырға, ес кайран пәтшен гына, хамбада келін, картуз мар, шыртты таса, чибер шелек туса тұхын тартып. Лешсем маларах иртне була, сехри хапна башилейін шара бұшынақ утма дивре. Хой ошынче был, ыштан гына шак шырттан имечіпе шихланса кайрымжи, тезе үйгенче. Самант ирсен де бұлже. Имеде тавырас кымылы, хойышынче, чарына білмей, вәжіргензетіче. Хапхаум не тұрса юлны имет енне был тепреде шаврынса бұхре, Щирца çурсатăке чăвалана бăйе щиитмест, Шакна питер сисне иметь пюрнипе татах картусы енне тăсса хай хăй савынса кульчче. Вашилей лешсем хыщн васказа чупре. Ваша пăлхаради, тере вара страшнике, авдан тукмаге, астивсен манада та юратчы ну сиренпе пырас темесепха, эбе çак таврашрах пăхкаласа жүрем, Тубас табас пулсан хыбар шидере бунда. Пашалста, пожалуйста, анжах де булин тубайын жигунда шав икілендерет мана. Лешсем элюка патнелле утреш вашилей хой эшне тытенче. Шитмен урам маре был. Чарынза ман тагарлык юлмаре. Ялда әшіне буразем бур, хома бур, иртне гунсен жешеш кассадуртарны йывыш, ништа да жук. Энерсенче камда пулин вырмана кайни килни курын мари тесе вăл урамра хăйділне килне çынсемпе калашрре, ажасене чара-чара чере, вăл ку Кам білет, тень камда пулин вырмана çүрени те пуль, ялшке ыштан пӹлсе шитерен. Кужын курса, акшакшин энер вырмана кайса йывыш вырласа килчче, тесе пюрнепе тосса гана Вашилей çаплах тупаймаре. Вашилей хыреме бызык пулсан да вышса хыварылса житнеченде. Авдан тукмакне аса илсенех тем хыпса да гайры. Халичен тукмакмар текнеде хывармарыш пуль унвалли. Старыстыдав имет хутне кереспек калажат ял паттырынжен чындаса хырать курынать. Ышта житсе шакыртадаге елын малла. Кондырлаши деспе ларса та ялдан ғайры, Угылжақ шаврын шаврынса шитмешкін әлгірейне бұлсан, башилей бізімбе ларса ларсағайны пулетші. Әлгірей мәрі. Шыварынчи лаймака сурчыкне шиллес аллы бе сульчы, әнде шунсағайдырақ, шуранда таврнапха дері бұл. Тада камба калаш сапықмаллажи, камына шақ хұшыра пулышма бұлдары, Вашилей ун кун пықса шаврынчы, Ага пәрі сарла тондон жин, вадам пюсиллескер, хурал пүрже баденчен ирсе бұратха, алдыне чәлбірдітні. Башилей ун патнелле хашылдатса чүпса житре, каяс шырден чы. «Эй, чимха, чимха, чываш!» Санба калаш сапығас шудым бұр, илдетне? деп. Шак ялдан вармана кайса бұл жүші, каласыма кезене кирлібек, суйламазырақ берзе яжы башилей. Пулмазыр. Лашапахи, лашапах. Ивышта туртарчыжи, пірене, хыр пірене шүртвалли. Ишлачыи, херэх перлав, вижегун туртарны. Эмәчі тінех тюрре тухаса башилей ел күлчі. Ак был тінех шыртан иметне кытарде, страшник господина да тегех култарме, Шүлді тип шырне тудыне бұл чәлхі шула каласа илче. Ирышын пулах мантеле, сана эпі укшада барзақы барып, кала, камшак ялдан вырман вырлаза килчче, каласа барха, Энер кашкине шак ялсем вырман вырлаза килчеш, хамгушпа хам курдым, шырттан да бурчче вӹсем пепрле, халь пулман десе тунать. Хывах курдым день, мӹнь ыйсадыран, аллине чӹлбірдытнне çын пырынса каяшын малалла ярса пусре. Ан кайха тархашын, пыртакта булин калажар. Калашар, вырман варланыне пәлдемірінде тері башилей. Вырлары жим. Вырлары шау хамгу жүмінже камынне. Патшалық вырманне, әнде, тада камынне бұлдар. Энердеден, энер, темише лавба туртарза тухреш. Унбеккіне деп курман. Микул патшан кунда вырман пуррине де илкмен чыға деп Пирин хамырын вырман бұр, шавна деп патшан шук кунда. Үрешен, эс патшан кунда варман щук тесе ангалашха, вал патшана хириш калашни булать, хириши. Унбек калашсан хириш булать вал. И таваным, мигул патшана хириш калыби, щук, яхын неде шуғыша илмесеп, хам диллен комылладып тауна. Комыллама кирлешав, комылламасыр ара, пить кулдармыш вал. Камакалатын эс пить кулдармыш десе, күшне вышне вылятрре вашилей. Патшана, мінжін, шак вăл санбек тар ухмах пуррине де пілмест. Вашилей хремесленсе кайрре, аллисем чымырданчыш, шылне тарса илчче те сымахизене шилле сырхындарза. Шәбіретші сана шақ ссымахшын тесе хуче. Шәбіре? Шәбіретші çав, шәбіре ямалла сана çапла калашнышын. Пулне эпе унда Мигул патшасы вабебе. Шитсе курдым, шабақта санбек юхан хырымсене унда пірреде курмарым. Кундау, темле, каласа пурунадынха. Чимха, кала, камес, тарықса ыйтре шишмак вашилее. Ха-ха-ха, пәдем урама янратса кулзая челеше. Кам не білесшін, итле пинь. Эпе тенчере чи кахалшин, чисран, хам шуралычен тухна айван эбе ирсір юнышен таван халыға судаган, эбе шинсен чи курайман тышмане, хама тахшанах варманты чи үшілі авастураденчен шақса білересе кедедіп. Мен ятлыес шишмак башилее. Хой етне илтне башилей шардах сикре, шавындах сұқсыға сұқсыға илче. Энер шыртан имеджесем бепірле шыбақ шакшында пурчебек туйынчы она. Пурчы жау шакшында пурчы, Вашилейін пүжі сұрылдада бұшларе. Бұл хыра-хыра хай шулебе удашынчы, халхинче она леші чарзадычы, палламан жин она когыренчен шадырлаза илчі де шыппын гына сымақ хускатре. Эс манзақ кайны пуласха имеден хақлы сымақне, силдері вылына пинжагінчен, ак кунда килні майпа, кыштақ та бұлін тудан запық, Хайхискер чәлбірне шәре бірақса, шишмак башилейін қылғашы кінжен тұхындартса даячы. ячы. аран турдан ұратны ыратны халхине каласа чупмадытынчы, хай кашқырмары, кашқырзан да, он хутне негам керес шуккине чухлары. Мән пулсата чыха капла, Шак ұш шундармышсем бұрынаган ялда хой валли ыррине немінде тубас Васказа утса чупнымай вăл хăра-хăра каялла çаврынса пăхре. Лежі каллех алдыне чәлбірдітні шақса мантравыл башилее чындазақ шақса бәлересін дүйінче. Чәлбірлі аллыбе тебірғұт юназа кыдардыры. Башилей хал утсағына дамар, утывитін чупмадыдынче. Хош кілчі был, сывлыш шавырайми бүлче. Ялдышнешіце хирелле тұхны чух, она тебір жин курынса кайры. Башилее шавшин да усал мелгебек туйынчы, унын унбак алашса вахытне иртересі килмере. Анчах леші она хой тилмірзечінчі. Итле ха, итле ез, кышкырчы леші. халдан кайныскер чупны жерден тинех кышчарынчы, сывлыш явырчы, хой батнелле васкаган шинна пурбірех шивхардашын булмаре. Страшник семпе шин шкеесі, кышкырчы Мәнгерлі сана, ескерлі шырылдатса илче пәчік засы. Курха, еп кирлі она, еп сана кирлі бүлде, ес мана кирлі мар. Чәтірензе тухры хыраса юкне башилейін сасы. Вăл хăй каяс шулпах каясшын малала ярса пусрре. Эсех кирлле шамана удас çрден чарсадычы ына пӹчкшин. Вăл тада маларах шивхарчы. Шавынбек пек пӹчкшинран та Тенчере пурынмада кичем, шишмак Василее кышта хывартланчы, хой лешін еннеле ярза пусре. Тада мен, страшникне хыйнех каласа де, әлгірзе пулмаре, Эзір кунда вырман вырресене шырама келне дереш, чынахи? Башилей лыпланса жиде бышларе Ну, чынах пулзан мен бара, тупрари. Башилей ырадаган халхине шылгаласа илче, Тубаса туп предеха хыйвалли, хылға сыртырса юлминче çак чундуртман ялда. Кала мәнгерлі сана, шилленерек ыйтры вăл. Мана кирлі марбізем, сана кирлі, камсем, Бұрман варризем деремшке, эспілетне бізене, агенде, піледіп шав, шавынба хуза шитірімде сана. Шуйханна башилейін тінех, нимменн хебірдесі сиде щуукче çапахта бұл қайын тұшманя сене тавырма бұлдарад. Шавындах кесинчен пәр кеміл кыларса, пәжік шиннады тарчы. Калаха тархашын, камзем варман варларыш, шыртан паденче пулдымырав пәр пірене де шукунда, ұшта бұдарны візем, варлазақыларны варманне, чыдаймасыр ытры башилей. Пик мырза паденче, аслы урамра, шеркее хириш бұрынат, игі хутлы чул шурт пұршке, шав шурда хириш, Вашилей пашар чул жұрт умебе ирсе кайрыха, анна пюрдеде азырхаре, епле курмаре вара, енжен варланы вармана шавындакыларны булсан. Хой шапла ленніне вăлппечк шынна каласа кытартыре. Санын бізен пахчине кірсе пăхмаллачче, пәренесене шавынды лубашкана бұжатны бізем, урамран пăхсанда курынать. Чын калатна? Агенде, чын пулмасыр, йынышады пузан кужымран зур. Бір және піренезем қалды шабындаққа, шанмазан ма бұлдарадын. Тембек тавдывадып сана, тері сабынны башилей, Самаху терес пузан паянах килсе тадаук шабарып. Шавын да Мен ятлыес, кукуш теші мана, мұран кукуш Асту бара, вăл каласа пачы ял халыхне ан білдер, пілсен, пәтрі буш. Мұранақ марбеку мүжін шаплагалашы. Ялғалығы шаплағалад, мін мінді бұнына. Адя пірлі қайса бұғар. Э, мана санба пірле бұма юрамас жау. Ес тұқса қайзан, күнда мана шынзем шапса бұлдар бұлдарашы. Кугуш, шүрт, хүттінелле бұрыншы. Хавасланна башилей килне каяс шырден каялла шаврынчы, пик мырза тери хашав, тем Чын чавашла ятсем тупса птернне шақ утламышыра, вырысла да мар, пик мырза, пик мырза. Ик хутты чул журдай хиреш, утламышыра пірден бір чул журт, валашта иккенне пілесі пызыктерт мар, шав мыран кугуш сымахе тересіне жеш пілмелле. Урам байырцен, Вашилей шав пашырхи чәл бірлеші наза илче. Халхи шаплах ырататха хоен, юратха, меллезек шабаймары, Әмірліге қыл қазір бұлсанда, кам инге кыдартныне білес жүк. Хырушы жин. Вашилейін сехрине елт хабартры бал. Кам пульчыши хой. Она палла дикен хашишмак Вашилейі дед. Ай, хыратса бідержішке тупада. Каламан сымақ хабармаре. Юлашкин жән шапсада ячы. Каллех шавшин тіліне бұлас марчы десе, кушак пек сыхланса Мен ара. Шавжин хал десен хал таштан піркідесрен сіксе духеде, ес ялдан дұқса кайманшке десен ним мар шапса югері, унбекшин пурнеде бұлдарадь. Анчах пәрдыдынны әшін вешне тухмалла, каялла чакма жук. Шав шырттан хури пулсадыр иченень, страшник те пажыр темін егілдеме бұқры. Тымзик тере, башилей сымахе чын бұлныне унында білмелі. Шак шуғыш пақы Вашилей каялла шаврынчы, хайхи хурал пүртенчен иртре аслы урама Кебер урлы хайхи шингаланы чул жұрт курынса да кайре. Шеркей жұрт жетеді кен хашап жұрт. Хойне кура бит тірекле чаваш булмалла. Ав, унын пахчинче, пуржынбек кылатсен беше-бешін дарашы. Пір-пір майгилні хушыра, шау хушаба паллашмалда бұлдырақчы шавда, Чул шурда хиреш ишілзянны еві шурд. Умінже негамда курынмасть. Вашилей урамба хуллен жеш ирсе выраган шинбек курынашын бүлче. Пахчине ширма керет, ширмара чында бір және баланса кубаланса бірдать. Кугуш улдаламаре она, улдала маре Вашилей хойвара ха пашырақ шакна азыр хамаре. Урамранда курыначке, шагындан ирсе кайрехінде вăл. Шакна курны хышын каялла каяллакына шабырнмаллачы. Бұл маре тоғырлығалла порыншы де тюрек хире шулдытре. Шидес шыре қабыртырақ шитмешкін лажа де она. Старысты хойлашыне парзаяны те тепрегалазан, аплақ чырманза бұғыт иртермесен де юреға. Шидесі бұрыне ұтлайын мар Утны жерде утса, чупны жерде чупса, вăл часах булысра булать. Урăхран нигамат тәл буласы марчы десе, Василей пәр запах мазыр Хире тухре, арман, пəчк канав, сырдахы барчы. Утламыш ял ежі чүк иртереген ырхывада кундах. Ундан анадалланзан сукмак аслы жуладухать. Шухыша кайса удать Василей, Халь валленде варман тешетнеге умменнче ккына мар, апьещик умменнче те ырыятлы булать. Леше тавдаве она, сырах варман памада килеше, вăрманне вара укшалла сутма бұлі. Их, ун пайне мменнде бұлін тухатех. Аслы жулба күржі ялын лаве пырать, Вашилей шав урапа хой бетан кетсе Бұл ларса ларсабы лавжине тем тембегех ебылдадыры, еланса да бұхре. Хуши чемзір бүлчі күрінат, кашни самахне ұқшалла суда тейін, чынзе чынесшін мар. Вашилей шабақта урапа жіне хварсаларчы. Лажабақ жүреме аваны кен, канлі, шулда калгал үзінет. Лавжин жіншен хош ялсем икенне ыйтры. леші чыбыр кебегіна каялла тіллесі кыдардыры. Бұлыса шисен башилей тюрех варман херринелле васкаре, варман хуралчисем пурынакан пюртре комага хутсатыракан карчык кына иккен. Ышта гайны пышлықсем, кышкырза ытрывыл карчыкран. Ышта бульчырбізем хал, терелеші. Василей она паллать, карчык пірре итнебе нихшан да теплен йерлен ынланмалла каламасть, килен каяна да темін шан мазыр пахкалатывал. Ышта дедеп чав, Бұрманда. Варманда. Мәншін гайнуында, хойсеншен ыйтынға таврынзан, еп ыштан білем. У, пәтме манныскер, шамна да пілместен. Пілместіп шав. Хайхи карчык калашмиде бүлже. Вашилей она кушран тингерзе бұқсадычы. Мән пілетін хайын деес хаван пурнышында. Ыштан білем она. пашыра хайрыжи халгынайы. Пашырда кайреш, халде кайреш, мменншн кайдыне каламарежи, каламареш. Хумэлле шухышлан. Ыштан бурне шухышласа шидерен бізене. Пәдем паш елбе анаткасы варман касма хапса тухнă, тытмашкын керт йыттисемпек эрехсе жүреш пуль, эп бізене ыштан білем. Ак сана, аптраза үкнен курынчы башилейін сын Чим Чимха кинемей, бізем хойсен ирегепе касмашы бүлшке, Эп ыштан пӹлем пӹсене, те хойзен ирегепе, те ирегепе мар, кирлешін казашы бүленде, ах халгына хамыр умран шитсагыр вырымка вырманалла кірзе кайры. Те пальди елчиннизем бүлчеш, те хайпала, манран ыйсадымашы бізем, мен тума кайныне де каласақ бармашы, ирсе кайрышав, вармана кірзе кайрыш. Василей кунда урых чарманзаты маре страшник сен кантурне щитме баскаре. Ун дельне страшник семде кантурда булмареш, беземде варман казаган зене тытма тухсагайны иккен. Страшник сем таврничен, кәтсе траси жэн пит кичемеш пульче. Кетмезенде юрамасть, хыреме хыен пашырах вышса житнече. Килне гайса абатланас, страшник сене кураймасран жуне Кәсхинче вак тупкаласа, вăлхыех кулачы кайса илчче. Анда хаспех шулдыран хыпкаласа хырымне тултарчы, лебех ышынны шип ярса эшре, кандурда çавшыва оссакени эрне те иртнечче пуль. Ундан крыльца бус мишине тухсаларчы те, хăй сисмен хушарах çивырса та кайрре. Мескен чуба-чуба шалт эшенсе çитне иккен. Така мына çуремен чәл çапса Василей кучне ұшсабықры, страшник. мар, тепри. Василей хабыл-хабыл сікседі де кучне-бучне шылғаласа, хавырт-хавырт каламат дінчі. Э, ваша пылхаради, эбе күнда біледіп, әзі э күнда иккенне, мәнгерлі сана. Эпі, шивырсақ кайны, хи-хи-хик, шивырмалы мар күнда, марш келне. Страшник сунаспа аптраны пулмалла, сасавыл, пы тенебек калать. Василей аллысене хойгығыры умнерек шықлезе илзе каламады дінче. Никак юрамасы ваша пылхаради, манаша бах иесі Страшник она пуш тюбинчен пушлаза ураду баннеши дитені пек пықса илче. Ундан хой малалла утре Василей унғышын лыстырдатры. Пәжік бүйлім, симес пустава битне тават кылсыдел. Кала, мәнгерлі сана, кирлі мәне ваша пылхаради, кала хывыртырақ. Бұға жүгман қашыны шығырмағырба сүбілдетселарма. Бұры дытрым. Бұры? Үшта бұру. Мінле бұры. Хыттын илденчі страшнеген хулын сасы. Утламышыра башы пылғара бара Үшта бара бұлғал. Утламышыра дедіпшке? Пу! Дергесір. Тытрым деден. Утламышыра деден. Пушу буризан, пуш вырынне кундык тұхындарса яны, утламышра термешук пирен. Никак нет башы полхаради. шавында пурунать был. Мен шаратна, кама шаратны, борман. Ухмах пулес, ергелере қалаза бар. Ергеллех каладып хабашы пылхаради. Энер кашхине утламышиннесем борман бырлаза касны. Хам күшпа, хам курдым. Тұрықларақ бетті страшник сымзыбе шығырца туртры. хуп каласа илче, тарланы шамкине шылчы утламышсем кына булсан хуйхыда шукче, тере вăл эшенне сасыпа. Халя пәдем булыс шекленне, пәдем уес, пур çрде те вырман казаще, терме ахальде тулли, вырман вырлаган кашнишинна, ыçтан вырна шарса пӹтермелле. Шуғышланы ес, çавын шинчен, хутне кересе кетре, страшник. Эпин, киле гаяс пульманын, ыры ятлы булас шанчыкне шишмак василее. Хм, тере страшник темменнь аса илеспек, ыбынна кучысем хупынаше. Сөдел хіррине сібенсе чавзипе теренчі. Шахсе хетре хойне каннаш паманшын қымыллақ пулмаре был. Анчах шынны ытла куча керет. Вăл шақ хыбара уретнике хойнех пілдерме бұлдарад. Уретник пеле ондан исправнике хыбар шидерреш, Шавындан шикленебех вăл килне шынба урыхларах майлы калашмады Агемен, тере вылына, Иран ирбе ирех кундагил, пірлегайыбыр, кала, ишлан ивесем, камсем. Борасем ара, ишлан, пит ишлан, пәдембе бун билік шында Келе пен ирхине кунда ушкын бар. Василей хыщын алык чіриклетсе хубынчы. Малданласа он страшник хабылдуса ишын маре, каярахпа онланчех пульчав Василей кымылне, кымылешем желчен. Василейі Шагынбек ішіре унран бер пулышаган чынна ништада тупасшук. Пірле қайы бірдеріға, Василей шагыншын агыш-магыш хавасланчы, тинех кыдарда денде шарттана. Кам білет, тень утламышра бұл хойне шапса ярағана да тупеха. Укшадаврашта тыттареш Василейін яжеде ытларах үсмегирле. Шешмак Василейі бұлысра пір бұғытра ямжық чупре. Ундан она тиргесе пырахрыш, наян ереш, шивырма юрада тереш, вырыннан кыларжыш. Халі шапла шапкаланзақ, бұлыс елінже, пір ирже бадынже хватерде бұрынат. Шемьи мене де бұрбек калажат, ташта таван елінже имеш. Шәрне канышсыр иртерже башилей. Утламышри пір патвар жин аллине чәлбірдітнізгер, она телегін жеде шаплақ мұшқыллары. Вашилее был сембрманди бір ывыс патнелле пәрр чарын Сана Санахалех шак йывыш шақса құрадып, суллан садырақ кадем бибек, тезе чіл она мыйынчен йылмакласа илчі. Хаяр телегенчен кышкырса бұранчы аршин. Тул шудылачы, урама бір чун күрінмаст. Вашилей тебір енне шаврынса пыртрыде, каллех шивырса кайры. чух, кун тахшанах çутăлнă ченде. Пелетпе хупланнă хевел çутишеш маре. Василей алхапăллăн васкаса тумланче питне күшне шуза элгереймере, ларса апатланаймаре, страшниксем патне пажарханны кымылпа тухса чупре. Вăхăт кахала йӹкелтет. страшник страшниксем тада кахалдара хикень, бізем халде кандура пыман. Хуралчы гына хăйтеллен уткаласа жүрет. Каплах пулсан, утламышсем вырмана, ташта пыдармата әлгереш. Страшник йыныш сахта каймаре пулмала, Василей ухмахақтырса юле, Энер калашса тадылны страшник кындырлаши деспегіна күрінче. Василее был халех кайы бірдері. кыштақ вақыт ирсен, кардешінчен, тарантас хыщын тарантас урамалла тухре. Уретник хой кен, волчи малды тарантасаларны. Унба юнашар иге страшник, кайринче тада икен. Вашилейін каллех шав тарантас лармалла бүлчі. Хебердене башилей уретниксене де, страшниксене де тавду бідереймест. Она уретник тарандазы ларзан тада авандарах буласын туинче. Бізем пәрбәрін бетен сымақланы бүлечіш, лешсем хойзем құшшинче калашнине де итлені апла пулаймарешке, ына тепір тарандас ма хушреш. Вулысран утламыша утсем шилбек біштержеш. Угылжа хапхи хубачы, йыры башилей темле сиксе анма әлгірчі хапхана ұшсады Яла кірзен бұлхайларза забыраган тарандаса мала иртерже, вашилей тюрех ерцеші ерцешидерже. Ширмари пренесем жіне урамранах пюрнебетеллесе «Ау, Ау курадыр воль ваша палхара десем, хуже Үйтірі уретник башиле енне пахмазырах, вăл яштага вәррсе бек бек хырымламас шин де қашырылса кашырылса Шавна була хыреме тата бек пек курынать. Кӹске пышалпахый, сулахай енче йылдырка хешле енни, атты кәллинчи качи ярса пусмасырен чынгырдатса янырать. Хужи курынаса кетмезірех візем ижілні пүрт херребе картишне кәчеш, ширмана ланчеш. Ашта хужи, хыттын кышкырса ытре уретник. Бұхыт нумайда иртмере, ширан херринчи шарбюртрен пик мырза тухре. Хойсен пахчинче уретник бе страшник сене курзан шурза хораза юкре, Шапақ та енчен-енне сулын каласа, утса візем патне жив Аштан илсе килден шақ тупрана. Вармандан, кам хушре. Пик мырза ишілсе анны пүрчі еннелле тосса кыдардыры. Кам хушре дедеп. Кам хуштырмана, ваша пылхаради. Ну шам хушре. Молчать! Пик мырзана пиденчен шатлаттарза шапре уретник. Кала, камзембе вырман касма кайрар хамах кайса касрым. Сухал бусны питне шылгаласа илче пик мырза. Мана никам да хушман ваша пылхаради. Пюрдем ишлзе анчаде, кайса касрым жав, хелшев шемем шемьем пысык, марим мана. Шинбек пурынас келечке, ха, шыварнетем сарлагыш сарза кулсаячы уретник. Пурынас келет дейд, шинбек дейд, валда пулин пурынасшын, ну, култаран уретник кулма чарынчы. Кама кирлеес пурынни, тебірдесен меланхолилле шуғышлар марха, кала, кампа қасырын. Чын каладып башы пылхарати, акта прашыртма бұлдарадып, пәрпітченех касматыдын саттым. Ундан епмінлі асапланыне ытти ырышынсем күрчеш, худы кірсе мана пулышматыдынчыш. Касрымыр шавенде мін Камсембе тесе ыйдадып санран. И ваша пылхаради, иршесем чевесем, яжесене пілеймесіп те бізенне, хамбегех нушаллы мана пулышмады дінчіш, кыштах укшада парзахы вардым бара, ебан дерім. Энде пидех айыпласыр келзен, мана хамагына айыплар. Укша барза? Пик мырзасы маке уретниге чын булны бек туйынче енчен шагында унба бірле страшниксен булман пулсан, шак мужик был калашса да тырас шукчы бул. Укшаба ебанма, пулачке, ошынчы кына шуғышласа илчі уретник. Хальхинче унбек тума май келмес, шау май келмес, шыбақ шау самантра шишмак вашилее маларах кесін зятычы. Щук-щук, башы бұл харади, кышкырашры был, суять был, бәдімбе суять, Шарттан ына она варман қасма, үттіземде бұлышны, эп хам курдым, эп біледіп бізіне пұрне де, бізем. Пик мырза арыме бәхересем шәрпіртрен хапсаду хреш, ушқын патнелле жев харчыш. Халық пақшана каплана бұшлары. Кам бұрчеденін хадада? Уретник сазардық башиле еннелі жаврынчы. Шартан бұрчы вашы бұлғарады. Шартан? Мен вал шартан. Шимелли тутлы ябалайы? Кушимели ябаламар ваша пылғарады. Шынныне шапла калашы, шак ял ех был. Э, не деден, онлан зәйлчі уретник. Илзегіле сына хурал бүртне, пурне де хурал бюртне быштарас илгетре, аштагунда старасты. Был Бұл тура бұрынат. Ав бұл хыех келет. Старысты уретник патнелле лейртре. Ішледер, ергене пілмессер, тере она уретник. Сирин ялшыннысем Кондар варман вырман шарадашы. Мӹншӹн çавын çинчен пӹлдермесӹр Виноват, ваша пăлхаради. Пӹтемпе виноват. Хурал бүртне, хале хурал бюртне Шин ешліне кура күшкірзаячы уретник. Страшниксем пик мұрсана хăйсемпе бірлі ларса ял барринчи хурал пӱртне илсе Уретник шала йышлын кӹртермере, чӹннисене кына кӹртме хушре. Бұл илюккаян не жаврынжы. Эс каядан санба бірлі ну, пір страшник бұрать тада, башиле енне пүш сілтірі бұл. Эс каядан пір страшник бұлать, хавырба бірлі ик тейду дубадыр, варман варрисене пәршін хаварми тыца келедер. Шәбіре хысадат бір, елт! Ешланшке Вашилей. Ерне де хаварыр. Ялібек бұлзан ешлі конвой баусадат но халех тухса кайырда мән хушнине тумадыдыныр. Уретник хойбе бірде иге страшниге хабаржы, ытызем тухса кайлыш. Уретник калех пик мырза енне шаврынчы. Пик мырза ура бал бұл уретниген евршинла хыремешіне бұғад. Күш сиктерме сырсына те хойошынче, ай туры, шакшин тула тухманны меже күн иртнежи тесе шуғышлать. Ак уретник батнелешев харчы, тем кулгаламбек туса тутине ейре. Эй, пурынма херенеген чываш, ха-ха-ха, эс вырман вырлама хывырял шиднисембе кайнышке, мәншін тунсатырадын, кала, камсембе вырман касрын. ял шыннисе мар, ваша пылхаради, камсем икенне палаймарым да. Укша барса деден, кыштах укшине де памалла бульчышав, паллаймарын пень, шук паллаймарым, ак шакна паллатна, уретник она холгинчен шаттаттарса ячы. Пик мырзан юн бірхенсе тухры. Хенер, валерер, тері болтарықса. тарықса. Білермей, палғавжы, ытла пысык деден, малдан чул шидері бір. Санбек пәдім бұлыс халықне хедірце яны пылхавша шебірде чыррен шырдет бір. Пик мырза хедірсе яны и, вăл пір каламан, халичен ташта тұқсада жүремен, она не де хедірдеген бұлман, ағы мінде пызык ингек кеніна, юнланны питне салғуллын шылгаласа илче пик мырза. Пур берех энде манахаль, тезе хучы барабыл шыппын гына, тамык дедері, мана пур берех. Уретник пүртри пірден пір жүрежерен урамалла Хурал бюрча тавра халық пұштарынма да әлгірне. Мәншін пұштарынны бізем, курма келіне демеллейі, пәлдір жапла, уламлы елінче де халық чы. Курма келіне десе шуғышланычы уретник, унченде бұлмары, егі страшник страшникрен хешесене табылдарса илчеш, уретник шавынчух, утпачы де шабақ аран тарса Халықне чын кайран чеш, Хешесене де тавырса жеш, Айыплысенчен улттышне термене хупреш, пірне сыл каячыш. Шуйхашу пызык пульчы жав. Кунда да шавындебек шаврынса тухмасан юречче, уретни хойышынче шиклене вышларе, юрамас халаха унбек пуштарзадыма. Страшник, тере был хыттын, тухсагала унда, марш, келезене кайчыр. Алық паденче тараган страшник йыбырт тухре. Халыха халех салан махушре. шиннисем унсамахне, халхизене чикмереш. Саланыр деп. Страшник хой мыдыр кажин гына, саси вара, варман уби ағыра жапышлары дейін. Сасинжен уры хойын немінде шук буласшав, бұл немінде тұва білмері. Маларах иртсе тараган стари кешеш, вырым чернеле пүрнебе тіллесе Но сухал, мән кирлі сана, шын күнда сәгінсе кеден. Сухалыма кыдардас келет, сиреде курас Пире пықма, туй чизем марведе бір. Чизыр шитмезенде тумыр чаплы. Халех кайгундан, эй, итлер пурсырда, халех саланны пулдыр кундан. Имеде ченмек айны пе башилей те таврынчеш. Имет киленче шук. Бұл ирпе ирех пасара тұқса кайнă, Хышан таврнаса киленчисем білмеші. Элюка ерсі кайнă ұшқында хаялла усысыр таврынчы. Варман вăррисене ялда вӹсем пір та тупайман. Пик мырза чында ялдан пір тухса тұқса теть, дед. Унба бірде урық никамда кайман булать. Бұл епле тухса кайнине ялда кураган земде те пулман çавна никам та пеллмест. Вашилей вармана каякансем пирги хăй ыйта-ыйта çүрере. Вăл хăйне çапса яраган çынна палласа илнех пулечи, анчах энер вăл ун аллинчи чәлбірнешеш асырхаса юльчче. Йышлы халық шинче халяна ыçтан палласа илес пур. Тубай маре. Вăл мыран кукуш патне çитсе вырмана камсем кайнине пульчче, кукушта киленче шугикен. Ыçтан тупмалла әнде ыттызене, вашилей тарықса бұқсадычы старысты енне. Леже пілместеп денен хулесене гына хускат каласа илчі. Вашилей уретник патнегечі. Но, мегірзе яжы уретник. Урық марымыр, вашы скороди. Палладып теден, деп теден, тада хеті бұғыт парадып сана, пурнеде кунда тупса шықса килне булдыр. Ильтрине. Так точно, ваша скороди. Башилей тадах полдыралла тухрре. Онран гына кайын. Халяк она епле аптрадашы, шихланычен, шихланманны чейкен, тень шагында пуғын сатыны халы хушинчех, варман варрызем туллыех бұл, Паллаза илеспек пахкалары был, анчах негамада тіллезе катардаймаре. Пәрі халық хысын хәсін келесе башилей патне бычы, чавзинчен қылт-қылт тіп келесе хұскатыры. Укша барып дені чымана, камес, шаврын сабықры башилей, куку жара, и ишмаса, ара энер хавақ қадарнышке укша барып дерін. Пәчік чаважы кен, башилей шақсамантра кукужа курнышын каламажу хавасланчы, мондар аллысембе вылына хулинчен шадырласа Адя, хале хадя, сана пашырдан бақ, уретник господин кедет. Кугуш хесенерех пағаған күшне чалырт каласа илчі. Уретник мэнжін кирлежі ебі она, Василей седірнемай вал хурал бүрдіне танғылдатса кірзе кайры. Хой дэллэн вал унда неепледе керес шукчы. Палланы жінзем курасран чуне уриту банне житрі. Шала керсен башилей уретнеге шав піренесене кундаммінде майпа тупнешінчен каласа білдерчі. Кедесре пүшне чикне пик садыратшы, шах хушра она кукуш та, башилей де асырхамаре. Візем икешіде уретникрен куш Ялдан вырман вырлама кайнисене шак пәчікшін пәдімбе піледіп тесе пілдерчі. Евитлері башилей. Анчах пәчікшін та темін пілзе хаймас еккен. Вăл пик мырзапах чинче варман пушатнине гына білет. кам кайнине, хăçан кайнине теплен пілеймес вăл. Пик мырзапах чинче шене пренесем купаласа хунине чанда хăй кайса курнă. Шагын шинчен сан начальнике пілдердім де, тесе енне тосса тұса кыдартры был. ман начальнике, исправнике и? Шарцик небек пульчы уретник, Çак çынна еппин, хайбе юна таракан шишмак Василий енне кытарты кукуш. Ха, начальник! Ерензе кулзаячы уретник, Онтан калех кукужа тингерзе бахре. Апла эсте варман выррисене пәлместен, щук урых пәлместеп. Шарттан кайны дере шавна пілетне, кайны пуль, кайны пуль. Ху кайманы унда? Ышта, вырманаи, и, Кайны пулсан амитке сиреппетемпех қаласапаны пулаттым. Кыларса яр, шақ хұрдыға, бұл немінде білмест. Тарғса кышкырчы уретник, страшнике. Чимха, аслы чиновник. Тухсағай мазыр кудынлаштадычы пәчі кукуш. Сан начальнику энермана укша парадып тезе шандарнычы. Паян памас яв. Унпа кунда урыхникам да калашасшын булмаре. Пәчік страшникына сөдірзек қыларчы. Варман варрисене ялда урых пәржін да тубайманжын уретник калама Утламыша Утламыжа келзе, хойзен ирегебе варман казакансене уш кінебехтыдып та, вәсене пәдем бұлыс халықне хедірце яджіштезе айыплып, шавыншын мана исправникрен чиста хизеп пуледезе шутланы чыбыл. Капла вара? Ашта ыттизем! Калех кышкырса уретник. Вун билік Ушканба хыпса килдемір. Аран піршінна тыца гаятпыр, тенче мышкілі. Урых пірнеде тубаймарымыр, тере елю кабабірле кайса килне страшник. Агымен, тере бара уретник, ыттызене тыца бідеречен, ес шак ялда юладын. Куна, пик мырза енне таса Ареслесе хамырбай илсе итле старысты, касны вармана, уппыш туза сутмалла, укчине хам илсе пыратын. Вырман казакансене штраф тюлеттермелле. Кайрымыр. Тегех кунда чагаланма бұғыт шүк пирен, чүречерен енчен генне пықса илчі был. Уретник урық сымақласаты маре, аллыбе гына Страшник сенчен пірі аптразы үйкне пик мұрсана шавытса тухре, урамра халық шаплах сиреле білмест, тем жұғышлашы, тем мұғырдадашы, Шап щуты хешесене сулгалаган страшниксем тұрандас иртмелік шулдывашы, херарымцем ятлажашы, мағырашы. Ярар ман стариге, пик мырзана ышта илсе каядыр, мән тарыхтарадыр, айып сыршынна. Ай, тупата! Пик мырза юнланны питкушне шылгаласа затыры, Ун жумебе кукуш епшынса иртре, Пик мырза она азырхаре. Тавда бұшсана кукуш, Энде епсана манзан да ялдиш манас шин кущуле шрейк месть ачам. Кугуш евер онланчы унсымахне, итлиха пик мырзадеде, кам-кам пульжа сан бабірлі варманда чорзырын ыйтры был. Варман холхаллы, хир кушлы деші, кайза ыйдах шавзенчен. Ан тана булдыр, ут хушулуба, тарандас патнелле тексияжы пик мырзана страшник. Атте! уття икен. Ан хурлан херем, ан магыр. Куш шапардаса анча пик марзан хоенде. Сыв бұл ялдишым. Мен үрри ялда юлдар. Пәдім ингегіме хам байлзе каям. Пик марза пушне шеклесе енчен енне бұққаларе. Таган пари страшник сен енне тапрамуклашки бепече, тапрамуклашки шыре үкседі пренчі. Кам перед юнта, кам перед, халех каса дурадып, хежебе сулкалашрре страшник сенчен пӹри. Уретник тарандас шине хыпарсаларчча, пик мырзана страшник сенбе бірле лартрщ, булысран келіне шынзем, пыштарын сатына халыға таптаса гаяспек, лаши сене вырындан ял херринелле бештере бачыш. Халық шабылдатмады дінчі. Шуйттан ғырахизем, рычак патша вӹсене, чимырха, чазах вғычидет, Ан пажырхан рпидех, пик мырза тедене чаза хыдары бір. Кам туза худыша кугуш, шта кугуш. Кугуш тахыш пығатыра пырынма әлгерне. Таван ялдишсем, итлерха, таван ялдишсем. Тухтар сегу. шынзем шавламады тенчеш. Тухтар мен каланыне итлеше. Пур зымырда пір бек бұлса, пик мырза теде хутне керебір, Шанма пама бір унын килдишне, илдетре, хамыр жинвал, негамада нихшан инге кыдартман, терес, таванзем, малашне де шапла шап пулса хамыра таптаса кедетпери, паян пик мырза тедене ларса гайреш, ыран хамыра хаваласа каяса кедери, тавра шыкленне, пирин мэн пықсадырасы чималдан хамыр таврари киревзір тышманзен шабине Тептавар вәсене, тептавар! Ян гаят сазы тухтарсымахи бехыват илсе, валзазы пур енченде илдене бұшларе. Шерлехи сәмдеттем кача, кугушын халтыр-халтыр шурчы, хойне кура самай бұғыт шутатры. Ун шуты утламыш сене кынамар, ытты ялсене де курынчы. Бутне кам тертнине пілмеріш, пушара сүндермешкінде тухмариш. Ял шивырмаст. Херсем улахларашы. Пәрі кәнчеле арлать, тепри хура хуптытны, тепри шип пәтерет, тәрәтерлет, пански жихать, кашниен әші бұр. Шәне пүртре ұшы, ұры, сухыр шаршы керет. Ошы, пиллік лампи шудадат. Улах пүшлазу мен жеш шузагайны урай, күш кески пектаса. Херупраш Пөр жаврым юрласа илет, ундан лыпланса чарынать. Тусым, ай терри илемле пулачке тупата, ыштан үгерсе илтен. Кугамай Осыма Осма деші она, Кілі юрланы бек илденет пір манында біренесшішке шапла тірлеме. Херзем хойсен әшесене пракса пурде илемлі тере курмасырын ашы. Тәрре чанда илемлі екен, кай тупада, хитре хитретерре, керю тутырешіне кына үгермелі бұл. Бірін анне қалад, әлік шамырқ чухне китай тәрри таватымыр чедет. Тәрре калам сире шагындан да жібер, куша шизе кына дырачсашим. Китай тәргіне тәрце кына тұмаши бара, Тәрдеші де, еппешінде дума бұлад. Китайдергі тенерен сире пір ябала кытардым хайыппин. Келі ареме тіпелі керет. Табыл кагына аржинчен сурбан бежі кыларса ула херезене кытардад. Ак шагынбек терлеттемір хамыр хер болса үсіне бұқытыра. Ах, ингешім, каласа бар бире тархашын, мен летерлер әрші езір ыдармашук ябалана. Херзем тілінзе бұқашы. Вұнул да осаба терцетте мына ебі. Уттяжым, уття, сан вырында болсаны, кунен шырын ларыттым да месір пырақ ман бұлыттым. Кыштақ пілетіп деха ебі, анне халбире пурсымыра мұрада вірентме бұлдаречі. Ирнеслу инге, вұғытна шидерейзен, қытартны бұлытын жи, шәвдері ұслайне мана, тубада, унбек, сігінме авандамар, саринге мана да, кына хатерлер херсем, теткил хуши каржыге. Хелехпек шинче шип кирде, шым шиппи, шипне агылиски сырыба певетмелле, товарлы шивра, буна буник тесле шип кирле. Товарнеенде хебелиши есрен бұл, хебелиши есрен чав, седел патенчерих, пошылдатса калашнилденет. Хакими акка, сан ытлаши, егі бурчы, парынши, Ман кешірек шиншеші барлас келет. Екіме ядым шавенде хамда арла запығас маржи дедіпшке чігеш паянақ дыдын запығас седіп. Элле килех қайза, илсе келесші, мен халех қайса шырманасы, Маринен еген умай, Марине ілзегір қачыландан. Марине уттяйымаге дұқса қайры. Әбеде тыдын запығашын чеде, әрнеслу инге калаха, кычыгы шеменчен арласан юрамаши унбектере валли. авандара авандарахенде сухырлымар. Иран хамында Китай терри валли шип арламатытын тынас пуль. Марине кече аллинже темише жеге, хошепери ерілчеллі. Мечігеш, тадакама ерлі. Рехмет тузым. Херупраш херзе эшлеме дынать. Кыштақтырзан тухтар килсе керет кел ежабыл ырығы бар білдерет. Паян ыран кел хуши даврынмалла. Чынахи тухтар, тухтар дете, пик мырса деде, келмелетеріне, пурде тухтар давра ашы. Чын қаладып, он бабірлі ларнышын сене күрдім паян. Термерен таврначыш, шавзен білдерчіш. Кәтмен шырден савындараган хыбар килни пурин кымылнеде шіклері. Шинзем тухтарын кашни сымахне шатса яраспе пик мырзасы вахикен, булосран она паватер меня озатны паллычыха, вăлхы бара тимерше миша білдернечі. Пик мырзасене изе кайны ушкын пызык пулны. Пәр уйықларны ғышын бізене судпа мінбе айыплайман. Айыплас пулсан, ун ешізем таврара пит нумай екен. Хал бізем пурде келесене таврнашы. Эмеру варым пулдырақсан тұқтар, сывлышне ириккен шавырса ячы келхуши ареме, Ак сабыныш, шеклезе илейми ырыхы бар пілдерден. Камсембе калашрым тедін хайыз. Палди ел бе? Шықрашта панеде шығауна, де бұлына шурапа. Шықра таврашне пәлгелеттім хақыштақ, андунне балладып, көшавын шәлі бұлмалайынде сарлага гына сухалы бек асывадып. Халь сухалне елт ирцеяны. Она пик мырза тедебе пергунгіне илзе кайны келіне таврынны, шавы каласа пачымана паян. Пиринде килеттерии, килеттері, штаппан хой лажабаларса килнне, пик мырса деде ыран шидедехінде. Ах, тупата, игерчі хурас пулеппин, кугылда бішермеле булать, начатра начатрашыва сагырха, эс марине, татны буды пулмаллашке бирен. Хали ханне, пирен мен думала, ытрашкарзем, сирени, савыныштан кулкаларе килгучи ареме, Сирен керек карги ебаламалла. Есір пире пықсаандырыр, юрлыр, ташлыр, юмақ ярыр. Тұқтар тұқсаға яшынчы. Ангайха тұқтар деде, чарчы оначы кеш. Бір-бір юмақ та бұрин ярзағыдардын де пире. Юмақ? Камыллан кулса пықре тұқтар. Юмақ юбатыр ринче, хам урхамақ шиенче, чегеш, пәлімес сепшке юмақ яма. ярза ярзабар. Илдегені хам булам ес оста, эхе-хе, тупреш остине, тусым ан кудонлаш садырынде. Тухтар килният падесен яр параме итлер, хелле тута шулла выше, мен булачавы? Аслык, едем, тепсагай, арбалық. Терес, арбалық булать, шугуненче арба пітсе жиде чавывыл. Тебірне итлере пин, вуник саламадан, тар Бұрде пигензе жуғышлашы, бұшы мәреші. Кашни саламадын түткіжі пулмалла бекте, кунда вуник саламадын да пір түткіжі иккен. Мен булма бұлдардырын бекі. Менле саламат бұл. Унише кала, пілмездеп, чекеш. Пілеймерімде яраба маржи, яраба булма чук яраба мар, угаби, есмен дейін, ебі де тухтар піледехінде, Эп бұжеқ білмесіп хакиме. Хакиме ытысенченде ұйтса тұхре, пәриде пілеймері. Тупсымне шабах пілеймерір иккенха, ну, судап дайынде хал. Унише, сана судам, лаба велюшне, а ха Хакиме тубада кыш жергеллерек шынна судха бірі худ. Тепрехинче, сана чекеш, кама шы сана. Ну, тухтара судамеппин. Шамрык чекеш палан бе херелзе кайре. Херзем кымылын кулгаласа илчеш. Сана угаби тимруга судас. Хакиме жергибе судса тухре. Кайран тупсымне білдержі. Валда булин. Уретникпе страшниксем. Ахаха! Каллех ячеш пурде. Авмен лейкен. Шапла жав, тері бара тухтарда. Тыткачи әнде уретнике булать, саламачысем страшниксем иккен. Пить осла юмах, кунбекине илтмен чыға, тада мінле юмах біледер. Мын азатте хуранне шыраллы шинге даймаст, шаба мін булать. Анаткас енчен яшкерем саси илдензе кайры. Шынса күтне сірме кубыс, керхи урамра чырене кайсати веспек салхуллан найгышать. Ирке келет, Салдак ачизембе булас, чиречерен пықса илчі хакиме. Иран тұқса каяшы тереші візене, Иран каяшы, кулянза калаза хучы хакиме. Илді ервалі санын пар парне хадірлемелетші бұлі. Мен парни бұлдар. Марине бұды шеклесігечі, ұнхыщын мошыр витребе уттяда салдак ачизембе бірле келсекечі. Туллы пекетсе кен хабире. Телейлі жул сунатпыршке, пурсырата телейлі жул сунатпыр. Ырысывлықпа каядырда шаплақ таврынмалла пултырчы, пурсырында. Сарапа салам памаллачы де, пирентеле кышал шуле хамыр әмітленіпе келмерішке тері келхуши ареме. Шамырксем йышлын, илдиер, семендей, ишливан, аккаш, пуринде кышал ят тухны. Вайжы гына Бұл никруцембе бірле ерзе келіне. Пурде кышкына херме әлгерне. Пирен кыштақ сыпмала марчи бара, те таврна бар каялла, те таврнаймы бар, тере ишливан, илемледе патвар качы. Таврын мала пулдыржау, унзыр епле бара, тере херсенчен бірі. Ирселарырха белелле. Ирселарыр, ирселарыр. Юрачке инге, алық паденче вырын онышны чух, Тебеле иртме хушман переваттисем. Айы не круцене, урайыра таптат париккенте. Темень мар, она жывасы темень мар бере, тере марине. Салтак ачисем зене пурнете ергебе ала барса тухреш. Весем кунта тухтар да пуррине азырхареш. Тухтар деде, йывыра илмесіре бере, хамырдан камда булин сана шиллендермен бул, Шук, семендей, шук, шиллендермен, хушисене хабылтыватыр бұлсан юрларда ташлар. Тавда бұш ұрсымақна тері тулли битле илемле ішливан. Енченде бұл хер бұлныдық, таврари качызем бізен кіліне евчі ғышын евчі ямалла. Аслисем хиреш бұлмасан юрласа да бары бір. Сасы ұжы унын. Бұштарақта айшил бірет, еден чечекесіне шафтығад, инже шерде пире нуша кетет, пирен шавды шавдагать. Ундан пур бірле харыс юрласаячыш. Эпир каяс шул шинче, епрен кепер хывны дед, шипрен карлы карны дед, мінде кашса жи. Хакиме йре Илді Илдиер ына күшран бұхать. Онында ерсе ямаллагына шабақта лапландарма бұғад. Анжер, анжер, күшүлбе шабынзақ тазалныне пілмес бір хатаваным. Ме шакна ништа тапрақса қыбар, каялла илзе таврын. Чымырда затытны ябалыне шынсене қыдардас мардезе хакиме илдиер енне алдыне тұсад. Илдиер шав ябалана юлдашы сене қыдардад. Парда енчі киккен, шишине тәрлі тесле пуржын шиппе шарашланы. Тавдабуш хакиме сана сана жанда манасым жук, илденет ерін засы. Хой кушшул видерде кулам бек Шақ Шах саманда әміре тасас шетене бек бағат, она кушран хакиме. Ундан тада дебір парнезінет. Ме, шак перчеткене де илзегай. Тет вылсасыне, ытысыне илтерешін булмазыр. Сиве ан сана тәнжере жүрене чух. Эх, хакиме, Санбек савны чун пурчухне тәнчере манасиве виттерри Калех кущуль, шымыл мармен савна тусран уйрылза кайма. Тухтар деде, тухтар деде, чэнзе илче ишливан. Эспіледен бұл, калаға, перегаллех шав япунзем патне илзе япунзем патнехши. Кирек ышташицен те рейх, пуладыр бұлға езір, дере тухтар. Шыллымсем итлер пюртришінсем пурде ұнгеннелі жаврынзады жүш, шыплан жүш. Салдақра сирен пит нумай, дері тұқтар. Ага эбі сире хал пәр ширу була запарам, вырысла ширу. Ширу? Мінлі ширу? Камбалли? революционерзен революционерсен не некруцем балли ширнауна. Эсір шак ширыва хавырба бірде илзе кайырда, вырыс шамбрагесене парза булаттарыр тухтар шинчен хутлатны хуттады ке турцагыларжы. Астуны пулар, выртын ширугу, салдакра чухне ахвитсерзене кыдартма юрамасть. Калазабар бире мін жирны унда, мін жирны. Шамрык не крутсем, тені жирура. Хойсамахебе калазабаматыдынчы тухтар. Эзір пурсарда бе хрешен үбілізем. Келерде юлны ішпе пижіхне ажыр анерсене, шивых сене анманыр. Патша тыдеме пирин халыха чатмашу жүк Чи лайық шер, шив жур тавырман улпутсенче. Шығыр туса илегенен шәрі ытла тасахал. Хуласенче рабочизем шерень кунен азаплы әшре тарығашы. Візен тубышне хапрық сават хушисем кураше. Шак киревсір ергене патша тыдыме туса Шамрык не некруцем, зембе хрещензем сиренчи шивых табанырзем. Эзір бізен енче пулза пурныша йылт майлы улыштарма булышыр. Чазах пәдім халық шеклене, аллырды зем ышталла бемеліне лайық пілсе тұрыр. Пурныш малашнеде де небек ан булдар, ирік пурнышын пәдім халырба кережір. Ак тубада, мәнле жүру Улай херезем алышне пажырақ бірақны візем шып пулса итлеші, ақ сана тұқтар деде де. Кунда бире темін хұшса каланы бек тавжырмаллачы бұл. Мен думалла дет пирен. Ергі бек бар бире тұқтар деде. Оша пүртіре сымақ үшін сымақ сыбынат. Пүртіре оша да тулда сиве, Чару сыр шүр жилі касса берет. Шидес хәл хыреме сиввен сывлать утламышыра Шаралны емразем сып пизір кашлашы, шандалык уяр. Тюбене хабарны мындыр уйық, шүртран журда етсе намы симезе уямазыр, кашни жүре жерен карын забығад. Пузырынны хура сурбан сырынны бек кечем. Хапхазыр алықсыр шүртсене, кашкыр шывар Утламыш ялін аслы урамебе, хура керге шадық будықлы шулапық мазыр, Пір евашын васказа удать. Шиенче сықман, уринче шедік шыпата, пүшіне татық қылғалы шелік тұқын саяны. Эшенне бұл, тарласа пыжықны. Кебер урлы кашсан жеш, сывлы шавыржы, шамкине илчі. Чи малтан бұл, чул жүрт еннелі шаврынса пықыры. Тебір енне пықмашқын хорары. Хой малалла отыры. Мен калын, утны жемен удами үзеть чари пашырханать, хорат пулинде бұл тепір енне де бақсай илчі илчек. Ассемірзем, мән күнда, пилік стеналла шәне бүртлара барать. Урамалла пилік жүрече дұғать, аякинче табалка гына пәчі крыльца, виш жүречерен шаргам шуды күрінат, күжа емықтараспек. Кам пірчі ку, хуши келінче ун унбіріне кам күш саларма Йывашин Шавиш шене пюрт в шивхарма хараре. Вăл пахча алăкне учса, пажарханна кымылпа пахчине негірзе кайрре, хюме аяккипе иртре, тексем çырма херрине анчче, çәрпюрт патне çитсе чарынчче. Шәрпюрччен алăки ушах. Кемесерех палла, шалда пәрр чунда Ялт аптраза үкре йывашин, Шагында хавыртрахши цеюгесшін шуран утребал, шивы килдишне курасшынче, шыппын-шыппын хуйхыраган килдишне пурыны барха пурныжа тесе ебадасшынче, шандарасшынче. Ышта булма булдарать ун жемьи. Сывахши, бе андықса, ыт каласа, шүрешшім. Тада ышта каймалайынде унын, пышне ышта чикмелле. Сулхын шабаган шырма херрине терензеларчы. Энде тінех туйребыл хайылдах ыбынса шитнене, паян урыхран пәрішит ярза ярса пузасы келмері. Те шак нүрде шәр бүртре те тыван ялдиш патне кірзе бұрган ұшне бұсармалла. Харушы да кичемшке жирмара, тахшан теплерен ос шидерні хавыл шагында хойшем шыдық чавза, шу күнесенше пурынма. Убаран уйрымақ Щук текех кунда ларса эш тухмасть, сулхын турдать, уражине тұрда, тенчен шәрде пір ен, кирек хыш енне суйла, удах мән тұрынса югечен. Выл шүлеліғі баржы, хайхи шәне бүрт патне де жетірі. Әмет сірзен бұл чынахта, чынақта, хуши келінче шүккіне пілсе тұрғачы, ун вырынне келсе ним бұлман пек шүртлардашы. Пұрде хой ебір евашынсем маржав, Ав, мінде чипер пүрт лартма вайшидерне. Камземши кам ши. Пахчаналла ик чүрече духать. Шүллі купаланы тыпрасшине Евашин шузаюге смарденебек сыхлансағы барчы. Шин бури хаюзыр илденчі унынсасы. Шалдан чүрече патне пырза пыхаган жүк. Чынах, камземші кунда, камгелсе жи, кунда хой келінче жүк чухне. Йывашиннын кымылі чіррегіресі житрі. Вăл кандықран шакаре. Камунда, илдінші шалдан аржинзасы, мелге чүречі патнерек шевғаржы. Эпіха, пик мырса дедейі, ак шитреде, кер алықран, мін шаққазадыран ес, кень пик мырза унсасыне шыр сасыран уйырса илме бұлдарад. Енчен кунда тухтар болсан, эпин тем икеленмелли жүк, пик мырзан ош выргани лыплана бұшлары. Пүртіре шывжав шекленчі, пик мырза она итлезеді маре, кешінялы күшілчі, она хиріш тұқтар тухре. Шавындах пүртірен тұқны семде күрінса кайрыш, пик мырзана алыран шавытса шала кірдіріш. Эсмен, Крильсаран саран вырне кайри алықран жүреден, кулгаласа тухтар. Янашрым булас атте килчче атте килчче пӱр тулдишин темменн чухле херсем каччасем вăй жите сәрме купыспа тәррлле тәсле тутыр тытнă çамрăксем туйхалы кеши кунда не крутсемши пик мырзана мыйенчен уртынчче ытала чарына пеллмесĕр йеме тытынчче мӹнлескер пульчче ку пик мырзан епенне куче пірден бір тухтара гына курать таврындым атсем, ак таврындым. Марине кундах уттяда бур, майын жанына ареме урдан екен. Эрнеслу, эсі игу, эсі эрнеслу. Ах, тупада, кам пултырдада. Ну, ну, чарынынде нышықлатма. Пик мырзан хойынде сасы тыдынна, сене шатса яраспек калать. Бұл маларах иртреде ері давра бұқса илчі. Сыблығырзе мінлі, пидяван бұрын атпыршке, Пик мырзана пурте пыра-пыра алды ташы. Камбатенче эпір калар хамана. Салдын, салдын атте. Хамыр келтешке, эрнеслу, тухтар. Акенде. Ял халы шуртлар цыбаты мыршке сана пик мырза деде. Мінде келешеди. Шак сымаха илсен. Пик мырзан күшшулі шапырдатса анжы. Выл тенгелшіне ларасшын бүлчі. Ундан төчі. Тепрелар пықре. Каллех Улаха килне херсем тумлана пушларыш. Тураху песемпе кенчелисене тытрыш кайма хатырленчеш. Чекеш, тере тухтар. Калахыдана, халех кунда килдер, хакиме, эс имет тедене білдер, шуламайш тада шин тедене систересші. Она хам кайсачынсе келіп. Марине шымыскер тумлана да бұшлары. Пірле кайса келер, тере она ирке. Салдынсақ салдынмалла қапла, капла, савынса пик мырза, шәделіне сұхманне хывза, агенде тупада, пәр тумлам мазырақ үзілізе кайрымшке. Шивық шинсене күрні бевіл. Ун бағына е тұқтар. Лар, мырза деде, лар. Малдан хаман калаза барас пүлчавсана, ергіпе. Тухтар она ял хебе пірле шак пюрде лар цапаны шинчен Халах шак эшре каммменнпе бе çавăнпа пулышни иккен. Хăше укçан баны хăше тыррын пада гына да да да, та илсе килсе кура, пик мырзана ялдан ларса кайсан тепĕр кунхине ял халăхе платникре эшлетейін жау пурде шур тума Весенчен хышыпыри, алла пурдыдытса пүртпірені карца де бұлны, біземде ішлепір десе бұны. Бара пәр уйықта иртмен пура бураса мықласа хабартны, тұррине витсе петеричен шалды ішсене де майлаштар затыны. Начар эшлене десе антиргеш, кашни пәренене мінле бұрнаштарныне савандейді де хай пықсадычы. Тухтарсымахе, ялдичи остаплатник шинжен бүлчі. Мен калама әнде, мен калама, епенне күшне шылгаласа илче пик мырза. Шағын бек пысык әшшін кама мінлет авдумалла, пәлсе де жүк. Пирен бекшін нада пурныш сунаган ырычун әмірделейлі бұлдарақ. Халяк еставырны чендезе шурапа ял хересене улахаячы. Хересем бізем ларчырақ ха. Салдак ачизем кундах, Тухтарба пик мырса калашнине бізем пір пілмезір итлесе чеш. Элендейпе имет килсе кечеш, бізем виш витреллі сыра бішкі шеклене, телейлі хушине ырысывлық сунчеш. ман манпек ристана хынады васшыным, кулгалазы итрре пик мырза, хамыр хынату малла пулаттеха, кайран, Энзишине шу хывзан. Пурсымырда санбек ристанземебір, тере имет. Инге пызықрақ алдырна пархагунда. Алдаре пирен, пүшне сулгаларе килхуши мұшыры, Шук шавха алдаре. Ағы чей күрге парамда юрат бөлішме. Юқса дұқмазан бидябан. Килхуши мұшыры имеде чылт шуры күргатыттарчы, хый кымага патне ғайры. Кымагу мінле, Чипер турдады шурапа үйтірі элендей. Арахенде эс да лайық туртмазан мін левіл, хутса ярзан чазақ тухать. Шавын бекерлі, бұн ұлтымыш кымага хамдун изенчен. Осталанзақ шитне жав. Имет кургатулдаржы, хужине тавдуса малдан хойсыпре, пик мырзана чымбах тулдарса іштерчі. Кабақласари халь пуштарны хайма Ундан элендейпе тухтара салдак ачисене эштерсе тухре. Ченне шинзем шыр барринчех пыштарына пышлареш. Тагам тэри эрех чиксе ос шидерне. Ял шиннезем пик мырзаба да салдак ачисембе калашсаларса бұхыт бишине манзах кайреш. Тірлерен хыбар хынар. Страшниксем теме була старысты патне куллен денебек келгелесе Юратха элюкана бұлгу ялхалыхе майлымар болсан, санба иккеде калашсатымеш тесе систерзе хуна да хальбал бахатра чәлхине ширтма білет. Иртне эрнере тимірші мишана тытса болны булны иккенде паян балда таврынна дед. Эпин она да кунда чәндермеллече тери имет. Энде унпа ұранда курнышса қалашма булать. Хирешри шеркея яв ытларах яшын, табашлана диккенха. Утламыш халыхен кадари хире пасна лапне духать. Ундан вара улбут хире вышланать. Ваттизе мастабаса валда утламыш хире булна. Ундан улбут темле сутсенбе менсенбе явышса шыре хойша илне. Утламыш халыхне хессе Ялда эшлі худ шүретме білеген ұсташын бұлман, шаплақ хире хирі бұлса юлны бара. Шавшин халь хиребе ерне пәдембе сутса чембереле таптарашын дед. Кунди халықпа пурынмашқын май жук тезе йывыра илетет. Шеркей шавын хирне шүрчеменебе туянашын имеш. Ул будақ тұқса Эшне кыларайыши, кылараймеши, калама йывыр, шавындан инжемар пурнаган тударсем, ул бұд шырне негамада суттармас бір десе қалаша шедет ұтламыш утламышсемпеде қалаштапы қасшын бұлны имеш. Халерех волгу, сымақ урых илденмеска. Шерке емене пүш кайдырха чигеленсе тері имет, пирин хамырын пәрбіргін шавында қайза келес бұлад. Хам қайза келеп, ұндалла житмелі шымылым бұр, тері тұқтар. Тәрмереде қал ұрықла бұғыт жетеші. тешші. Шынсене патшалыға революцияда тесе айыплашы имеш. Мен жүхлешін хупын манши, кашни күн шәнерен тешені ұшқын пырзағына дырад, хупса да бідерме жүк бүлбізене. Камсеми, таврара сахали пик мырзабик шынзем. Пик мырза мен хабыл, она варман варланы десе күна айыплама пықны. Үттізіне патшана хиреш тұрадын десе айыплашы, менле. Апла екен, шук самана пәтембе патрашынса кайры. Патша бис кыларын дедяв. Шав мұнахыбис тұрық, үлім халық майлашын майлашынмалла теше де, шинзем бұл бара да шанзақ каймашы екен. Термере де сасқура илдінші шавын бірге тері пик мұрза, иртне пидір бұрда, патша хойбатне шығыр ұйтмабыны шинзене темен чухлен бере-бере барахны дед. Аплақшы, Йышлы болны шешеннесем ыйтрре шингел. Йышлы болны çав чын хулари пәдем аслы урама халық хапсатухны булдырха. Утламыш тетнем. Ай шел, патшах пенешим бара. Тухтар каласа пачышке бире, вăл, патша хăй пересе пемен бүлде, вăл хушнипе салдакисем пенеэнде. Ак атсем, эзирде салдага каядыр, тере тухтар, астывыр, пире сыхланмалла ан булдыр. Пожалара бе халық еннелле ан Шабах Шыбақ шавсамантра тул енче, чүречі баденче, уразасы илденебек енче. Тухтар салдак ажизене кушкесре лешсем тағыш бұқытра, пүртрен вирхенсе тухма әлгіржіштер. Кыштақтырзан, пәрпәчік шинна шүхінчен шабытса тұтса сөтірсе де кечеш. Ан тіккеле хамақ çырылдисазы. Мӹншӹн тарса каяшын чепинь, Мыранах мыранахта маржи. Кугуш, ак кашхи кайык, Хальгына кача кайныскер. Мӹнес çамрык арымна прахса çрварринче услапланса çюреден. Шербиге хаваласа кыларны ядына. Хаваласа кылар мантаха тюрре тухма пăхре кукуш. Урам байырсе пыраттым, пăхатып, мӹнь кунда çап хуши таврны икен, чипер пурунатна пик мырза деде хыткан аллыне кугуш. Пик мырза она алы парса хавасландар маре. Вал хой умменнче кукуш тыныне азыр хамана хыбыре. Кукушын хуралса аллы шапла кондарза бех хытнын туйынче. Вара валына васкамазыр турца илче. Курха, ес шак пәтме манна чуна, тере имет, алы тазать, бадана сиде юлман икен, үгінмеде шын дайынде деона шағын ғышын. Имет чимха үшірі ерендей кошмалара хирце. Питне кешше шеленевал тақшанақ. Калыр хатархашын, мәншін мана шапла хордадыр. Ерсе яраспек калаза ғучы кугуш. Сирин умырдайып немен беде айыба кеменшке. Хырцамар, бәшле ес. Илдедіп те хасана илдетне, итлее Кала шишмак вашилейне, варман пирге кам юла юпса пілдерчі. Эпететне кала элендей, эпететне аштан кана сан киревзір чілгі усалсы усалсымақ турцагылар Ақ ах тупада, шылне шырца вада спек хесре Санбек хаяр ултавжа утламыш пушландыран бада ялхалыхе пірре курман буль, шырасан да урық тупас манбек таса шинна элеке хывса ядыма ярасшын. Хойсем ав мӹнле у лір ерзе ячы кукуш. Таса шин ха-ха-ха, таса шини видер курынатна ха-ха-ха. Кукуш сымсипе турткаларе, нышыклатма чарынчы. Кулать, кужуменче кулать, Шут хебел ман телеме, енчен еп штада пулин шавынбек хыбар сарма пултарны пулсан – пик те кокуш уньеннелі шаврынсадычы. Хевелпе херенсе уйықпа кулянам да сан умында тупады вадып. Умри шығырдан юлам сана шапла сунны болсан Пыдарынас шыдығым үпне андыр Элендей ав епле намыза пілмесір элеклет ман Халичен шып тыны садақ ачисем шәммескіне чындаса керхене бұшлар еш. Вл шавын пекех тупата ыштан кенте ыçтан айыплы пулдыр Мӹншӹн ына эленде çапла хыды калатши, кулсаши, Ун Унбек элекше çак куна çитсе те урăх курман тере кугуш каллех кучне пучне пыляца. Пиртри çынсем херхенесе хутне кересе эмметленчче вăл. Йргелле калаш, татса хучы вара, ына пик мырза, ундан шыппынн жеш Хурал пиртенче чухне камран укша йылынса аптыратырын. Мменншень, мана асырха мастерін бұл. Е мансағайма әлгірдіне. Кугуш бұғытлыға шыпланчы, тавырса калама чылхи битмере булас унын. Мур білсе жидердер, шав самантра, хурал бүрденче пулнышым пик мырза. Аптразақ шитірі. Мыран кугуш пышне шылгаласа илчі, кыштақ сывлы Илендее пілзе хайенде, тере вăл. бұл. Бұл чық те де Мана пұрсырда пір майлы пулни тіліндерет. Мана теп басшын шине тұрсақ тұрышадыр екен. Ағы хавар пұрсырда пір майлы. Ман худа кереген шук кетер бұлшавінде. Хүтлік шырадын. Асуса илетне шине тұрса үтір элендей. Хурал пүрчі умепе иртсе пыраттым, Леш страшник сен йытти малдан манба сымахлашын бүлче, шишмага еп хамыр яла кемешкен шулне мандыр десе пірре тұхындарца ядым, пырынса әлгірче, пидех майлы тивеймере курынать утламышран тұқса даратчы, ес йыды онақы балаза житрін, тебіргун пик мырза тедене тұтса кайреш Суядын ес, кышқырза барақы кукуш, күшне-бүшне шылғаларе хой. Курман мана эпунчухне килдеде шукче, эпе шишмак Василене курман, херле пыльчыкри хилимка кисем патне игерчі шиме кайны чышавгун, йылдах суядынес элендей. Кукуш палан чухле чухледе херелмере. Элендей уншине пықса, илчеде тудыне пыркаларе. Үтла шеклене шын хатланадыншке мұран, эбі суяды бикен, ялтада пулман дед. Косыкшке, Эбі суяды, бұл суймаст, пүшне енчен енне сулгалары әліндей. Шурапа, хағындарақ, сирен сысна чикмелли барым шеше бұрчы пар пархагунда, кукуш бір кетмен шырден чатребе юкре. Шынзем малаламен буласа шутласа, пажырханчыш, элендей шак мәскен шинна, чиксе парахадып тезе, хыратма тыдын меши. Шинна унбек, тарықтарма кирлі марченде. Шежебе ғытланмасанда юратшы, каласа хучы пик мырза. Парға пар шураппа, икіленсе андыр. Келхужи ареме вырымда шивеч шеше илсе бұрса, еленде едіттарчы. Вырым шеше лампа чудынче ялдыр-ялдыр йылгышса илчі. Хеш пик, шивечішне пюрне садыр садыргаласа пықры елендей. Хайвал немен чухледе васкамаре пәчек турам хурашы кыргаса илчче, ына пайласа, пәрр турамне шеварне хыпре, тепр турамне шеше вешне тырындарчы те, кашырларах тыны кукуша тысре. Ме шишакна. Мен, менжен. Туба ес, ара энде хевел темереми, шығыр темереми, ес шут хевеле ан канзырле, валсанзырда сүнмест. Шығырада ан азын, Санран асларах вăл. Санын үлем кункурасу çак турамран келет. Ме шидені сана. Хистері элендей. Пашарханса үкне кугуш нимен таба білмері. Вăл сак шинесі бенсе ларжы, алык енне пықса илчі. Шиінде мін кеттереден дада, хушре иметте. Күгүш чептен чүхліде хавасланмазыр шеварне каргалары, шелесем йылт сарықса да хуралса петне, Кугуш элендей тосны шеше бешінші шығыр турамне хош енчен хып бек пақкалары, пахкаларе, демшін темшін нехі сейлчі, кәтмен шырден бек шүшенчі. Аллы бес үлчі. Каладып шкейінде. Каладын таха. Ес айыплы марине кам білмес, білет біршкейінде. Хып ташытса яр, ыркымылын дәхлетірі имет. Кугуш ларны яш сіксәдічі. Шиместе бұна епе, хыпмастып тупата, каладып сире, мұғырдатса каялла чакры был. Кала епін, кала сені сымақна. Каларым шау, туды ейлчі кугужын. Херелні күшне мыч-мыч хуп каласы ұшры был. Епі она страшник пульдесе, пірене пік мұрзабадын жедерім, каларым шау, керектен менді варынды мана. сен балдан ахлаца илчеш, шыпланчеш, Ундан пір сенебек ақылдатса кулса жүш. Кугуш пір самантра алық патнеле турдынчы. Тен бұл да каячы бұл юратха лере салдаға речепе шанчықлан тарса духны. Унын ирдес шулне пілзе хучеш. Э, каплах тухса каяймасын хаес. Ну, кала, Тавансем, Эбіна калас шында марчы. Страшник бұлі де хорарым, каласа бадым шаббара. Урах тунса тұрса, әші тұхманыне тавжырса илчі кукуш. шине никам піргеде каламан, варман үшса иккенне кына каласа кытартырым, урых нихшан да страшник иші сембе курныш мастып. Шишмак сана чәлхүнтен туртребуль, аплахмарда ыштан преденес вармана кампатне каларныне. Вара энде кушлы бұшлы шин маримепі теленнебек пульчы кукуш. Шинзен пурде унденелле шаврынчыш. Шәнеғы бар илтінех туйынчы бұлмалы бізіне. Күшлі-пүшлі шын марим қадет. Чында шәк мәскен пәжік шыннан, шәк пәгінзе күгірілза кені шыннан да күші бұр. Пүші де чек, Мәндесін де кадем бимар чын шынақ демелі. Элендей аллинчи шешіне шығыр тураме бек седел шыне хучы. Асамлы икен шак ябала, дері Кала, кам улдапжы тупада каладывшке, халиченник никшанда улдавжы булманчы. Пюртризем стенасыне силлендереспек ахылдатса яджыш. Улдавжы кына да мари кенес, чунилли де. Таса чунна тепренчі хабарман. Йыбышы кугыр булсан, мәлгі мэншін тюре булмалла. Имет ына хуленчен шадырласа Йыды сен йытты ес, хура ыншырт Халех тухсагайны пулдыршак таса çуртран, кышкырса пырахрре вăл. Эс кунда да пире судасыметпе бұртын итлесе çуретен, те сана, пыр, сан палланы сембе шишмаксем йышлы пуль, хывыртах кайса хысса бар. Ши, ши, шахрса ячче иметь. Ундан шабындах салдак ачисене пуш сілцейлжі. Эсир хал патша хүттінче, кунда кирекмменн тузан та сире пөрр чун айыплас щуук. Озакір цемір кыштақ шак тенебек денебек онланчыш она салдаға чизем. Шамрықсем шавындақ кукужа урама сәдірзе тухрыш. Пүртришінсем хойзен сымахне малаллатысрыш. Бізене хал шурым шинче пуссадыраган евір чула андарза пырахныбек шымыл дуенче.